Večeras govorimo o akaidskim, odnosno temama koje su vezane za islamsko vjerovanje i obrađujemo fetve šehol islama ibn i došli smo do tematike koja govori o propisu pitanja odnosno moljenja ljudi i traženja od njih. Znači moljenje, pitanje i traženje od ljudi. Kaže šehol Islam ibn u osnovi traženje, moljenje i pitanje drugih ljudi za ovo dunjalučke stvari koje oni nisu obavezni da čine i da rade to nije obavezno znači takvo pitanje i moljenje nije obavezno ako se radi o stvarima koje nije i nije obavezno raditi nije to obaveza čak nije ni pohvalno nego je u osnovi naređeno čovjeku da samo isključivo traži od Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi kad znači govorimo o molbi, moljenju, ovdje mislimo u ovom kontekstu na upućivanje molbe radi dunjalučkih stvari, ne u smislu ibadeta, nego da se traže neke potrebe, znači traženje potreba od drugih mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači čovjeku je naređeno da isključivo moli od Allaha subhanahu wa ta'ala da od njega zdraži svoje potrebe, da isključivo bude naklonjen Allahu subhanahu wa ta'ala i da se isključivo na njega oslanja i pouzdava. I traženje i moljenje ljudi za dunjaločke potrebe je u osnovi zabranjeno. U osnovi je to zabranjeno, ali je dozvoljeno radi nužde. Ali je dozvoljeno da se to čini radi nužde. Znači da tražiš ovu dunjalučku potrebu od nekoga čovjeka, da ti nešto dadne, da ti nešto posudi, da tražiš od njega bilo kakvu drugu uslugu, sve je to u osnovi zabranjeno, ali je dozvoljeno, ali je dozvoljeno radi, radi nužde.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 je Allah dao i njegov postanik i da su rekli dovoljan nam je Allah Allah će nam dati iz svoga obilja a i njegov postanik i mi smo naklonjeni i mi žudimo za našim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala znači u ajetu se spominje da Allah subhanahu wa ta'ala daje i da daje također poslanik sallallahu alaihi wasallam u smislu toga da čovjek može da dobije od poslanika sallallahu alaihi wa sallam konkretno ovdje vezano za davanje na primjer iz Bejtul Mala ili iz ratnog plina zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ ono što vam dadne poslanik vi to uzmite a ono što vam ne dadne što vam uskrati vi se toga i prođite znači naredio je Allah subhanahu wa ta'ala da ljudi nastoje zadovoljiti Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika. Naredio je da nastoje zadovoljiti Allaha i njegovog poslanika. Ali kada je rekao Hasbun Allah, dovoljan nam je Allah. Nije spomenuo ovdje ime niti naziv poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jer naredio je samo da kažu Hasbun Allah dovoljan nam je Allah. A da ne govore hasbun Allahu wa rasuluhu, da ne kaže dovoljan nam je Allah i njegov poslanik. I da kažu inna ila Allahi ragibun i mi smo predani i mi izražavamo čežnju, usmjeravamo se ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije također rekao Allah subhanahu wa ta'ala mi ka Allahu i njegovom poslaniku težimo, izražavamo čežnju. zato što se ta čežnja i predanost naklonjenost izražavaju isključivo prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali kada se radi o ovom davanju, znači daje Allah subhanahu wa ta'ala, a daje i poslanik alaihi salatu wasalam u svojim ovodunjalučkim mogućnostima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u drugom ajetu وَمَنْ يُطِي اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ I onaj ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku Allaha i boji se Allaha. To su oni koji su uspjeli. I boji se Allaha i bogobojazan je znači to su oni koji su uspjeli. Pogledajmo ovdje. Allah subhanahu wa ta'ala traži pokornost njemu i pokornost poslaniku. Ali kada se radi o haši, to jeste o bogobojaznosti i izražavanju poštovanja, ono se izražava samo prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu nije rekao Ome yuti rasulehu pa onaj ko se pokorava Allahu njegovom poslaniku i boji se Allaha njegovog poslanika. Ne, nego je samo se zadržao na svome zatu, na svojoj uzvišenosti i rekao ko se pokorava Allahu, njegovom poslaniku i boji se Allaha i bogobojazan, so jeste izražava prema njemu strahopoštovanje, fa to su oni koji su uspjeli. Znači pokornost pripada Allahu, njegovom poslaniku. A hašje, to jeste strahopoštovanje i takvaluk pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala jedinome. Tako je Ibn Abbas bio posavjetovan od strane poslanika sallallahu alaihi wasallam pa mu je rekao ja golam inni uallimuke kelimatin kaže o moj dječače dječače to jeste momčiću ja ću te podučiti riječima ihfazi yahfazuk. ti čuvaj Allaha pa će tebe Allah čuvati ovdje pod e, ovim riječima čuvaj Allaha misli se to jeste pridržavaj se i vjere i čuvaj se njegovih granica nemoj ih, nemoj ih prelaziti ihfazillah čuvaj znači Allaha čuvaj njegove granice čuvaj se njegovih zabrana teđidhu tuđaheke ti ćeš ga naći ispred sebe upoznaj se sa Allahom ta'arraf ila Allahi fir reha ja'arifuke fi šidde upoznaj se sa Allahom kada si u obilju pa će te on znati kada si u nedači Iza sa'alta fas'alillah. A kada moliš, moli samo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kada tražiš pomoć, traži slučaj od Allah subhanahu wa ta'ala. Jaffa al-qalamu bima anta laqin. Kaže već je sve zapisano ono što ćeš ti doživjeti. Pa kaže kada bi sva stvorenja nastojala da ti nanesu štetu, ne bi ti nanijela štetu osim onoliko koliko ti je Allah propisao. Ukoliko možeš da radiš sa zadovoljstvom u ime Allaha subhanahu wa ta'ala uz objeđenje, čini to. Fa in testatija fa inne fi sabri ala ma Ako ne možeš, znači u zadovoljstvo da činiš, onda kada činiš nešto i u tome si strpljiv, bez obzira što ne podnosiš to, ali si strpljiv u tome, kaže strpljivost, takva strpljivost sa sobom nosi veliko dobro. Ovaj hadis od Ibn Abbas radijallahu anhu je uveliko poznat i negdje se malo spominje u dužoj formi, negdje se spominje malo u kraćoj formi. U riječima Ida se eltefesilillah, a kada moliš, moli Allaha subhanahu wa ta'ala, a kada tražiš pomoć, traži isključivo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ove riječi su najvjerodostojnije ono što je preneseno od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Također u Musnedu kod imama Ahmeda Prenosi se da je Ebu Bekru as radijallahu anhu znao spasti njegov bić iz ruke pa ne bi govorio nikome daj mi ili dodaj mi taj bić Ebu Bekr radijallahu anhu bi govorio inne halili emarani alla es'alan nase moj prisni prijatelj, to jest Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je naređivao da nikoga ni za šta ne molim. Pa vidimo da Ebu Bekr radijallahu anhu nije ljude molio niti od njih tražio usluge, makar se radilo tim najbanalnijim stvarima. Također u sahihu muslimu od Alfa ibn Malika prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve uzeo prisegu od skupine ashaba i onda im je nešto svima prišapnuo. A to je glasilo la tes'alu nase da ništa ne tražite od ljudi. Znači kada je poslanik sallallahu alejhi rekao ove riječi, svi ovi koji su čuli te riječi i koji su dali na to prisegu nikada više ni od jednoga čovjeka nisu zatražili nikakvu uslugu do kraja svoga života. Pa čak ni ovu uslugu da im se dodadne ili da im se da bić ako oni ispadne. Jer čovjeku je teško da siđe sa deve. Ne, ni ta banalna stvar, najbanalnija stvar kod njih nije mogla da prođe, to jeste, oni to nisu prihvatali, nego su se isključivo oslanjali na Allaha subhanahu wa ta'ala, isključivo od njega tražili. Mi kažemo, ovo je potpuno oslanjanje i potpuno pouzdanje Allaha subhanahu wa ta'ala, ali kažemo da zatražiti nešto od ljudi i moliti ljude u smislu ovo dunjaločkih potreba nije zabranjeno uvijek i kažemo da je to dozvoljeno u smislu darure, odnosno u smislu nužde. Kaže isto Auf, prenoslac ovoga hadisa u sahihu muslimu, kaže vidio sam ljude, nekima od njih bi spao bić sa deve, odnosno iz njihove ruke, pa ne bi nikome rekao dodaj mi taj bić. Vjerovatno Auf ovdje misli na Ebu Bekra Sedika radijallahu anhu. Također u oba sahiha se prenosi od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam da je rekao jedhulu min ummetil džennete seb'une elfen bi gajri hisab u džennet će od moga ummeta ući 70.000 ljudi bez polaganja računa. 70.000 ljudi bez polaganja računa. Pa je rekao, to su oni koji la jestarikun, ne traže da im se uči rukja. Ne traže znači rukje. je jektevun, niti vrše kauterizaciju. Kauterizacija jeste spaljivanje rane. Kada ne postoji više mogućnost da se rana zaliječi, onda su spaljivali ranu, ne bili tako se zacijelila. Vola je tetajerun i nisu pesimistični, to jeste nisu sujevjerni. Vala rabbihim je kelun i u potpunosti se oslanjaju na svoga gospodara. Znači, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve je rekao da će ući 70.000 ljudi u džennet bez polaganja računa i dao im je ove osobine. On ih je pohvalio zato što ne traže da im se uči rukja. Nije pohvalno musliman da traži da se uči rukja. Neki od učenjaka smatraju da ne traže da im se uči rukja koja nije u skladu sa šerijatom. Međutim, ovdje je tekst poslanika sallallahu alejhi ve došao općenito. Nije rečeno ne traže da im se uči neispravna rukja u kojoj ima širka ili tako nešto, nego poslanik sallallahu je ovdje općenito spomenuo, pa to podrazumijeva i onu rukiju koja je šerijetski utemeljena. Zato što je rukija takva da je jedan vid dove i zato se ni od koga ne traži da se uči dova. Kada zatražiš od nekoga da ti uči dovu, odnosno da ti uči rukiju, onda se i umanjuje se svoj tavekul, odnosno pouzdanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, šehol Islam Bitejmi je poslije ovoga navoda, to je poznato, u jednoj verziji ovoga hadisa spominje to su oni koji ne uče rukje koji ne uče rukje pa kaže šehr Islam Ibn je da se desila kod ravije ovdje je greška to jeste prilikom pripisivanja hadisa jer poslanik sallallahu alejhi ve je učio rukju i onda bi on sebe osudio faktički ovim hadisom a i su učili rukje da ne bi mogli ući u džennet bez polaganja računa Poznato je da je poslanik sallallahu alejhi ve učio ruke, a poslanik sallallahu alejhi ve ne bi činio djelo koje nije pohvalno i koje će umanjiti tevekul čovjeku. Što znači da je ovo greška u samome rivajetu i ta greška se naziva tashif, tashif se naziva. To jeste pogrešno prepisivanje hadisa. E, predaja, iako stoji kod imama al-Buharija, nije ispravna, nego ona se odnosi isključivo na one koji traže da se uči rukija jer u traženju, u moljenju drugih i pitanju za dove i za ovo potrebe je suprotnost ili suprotstavljanje potpunome tevekulu, odnosno oslanjanju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Vjerovjesnik sallallahu alaihi je sam sebi učio rukiju ali nikada nije zatražio drugih da mu učio rukiju ako bi se desilo čovjeku da mu neko uči ruke bez njegovog traženja, onda bi to bilo dozvoljeno, ne bilo smetnje. Ali da čovjek e, insistira da traži da se uči njemu rukja, nije to pohvalno. Jer poznate da poslaniku sallallahu alaihi wasallam su učili rukju ko? Meleci koji su došli prilikom objave sure ili muavizetein sure al-felak i en nas. Znači, vjerovjesnikova sallallahu ve sellem učenje ruke spada u jedan vid dovi za samoga sebe i za druge. Po ovom pravilu, jel, ako bi uzeli ovu predaju u kojoj ima ova greška na koju smo ukazali, onda čovjek ne bi trebao da sebi uči ni dovu, jel, za sebe. Zašto? Zato što je i rukja jedan vid dovi. Međutim, kažemo da je u ovoj predaji desila se greška. Vjerovjesnicima je naređeno da mole Allaha subhanahu wa ta'ala da mu upućuju dove, da traže od njega, kao što se e, spominje u anegdoti o Ademu, Ibrahimu, Musa'u i drugima. Također prenosi se da Ibrahim a.s. kada je bačen u vatru tako što su ga stavili na katapult Prenosi u jednoj predaji koja je neispravna da mu je došao Džibril i rekao sel, pitaj, moli šta hoćeš. Pa je navodno Ibrahim a.s. rekao hasbi min su ali ilmuhu bihali. Dovoljan mi je onaj koji zna moje stanje. Da ne postavljam pitanje, odnosno neću tražiti ništa jer onaj zna kako je moje stanje. Misli na Allaha subhanahu wa ta'ala. To mi je dovoljno da on ima znanje o meni. Međutim, ova predaja, kako kaže šehol Islam ibn je neispravna, batil. Nego se navodi u ispravnoj predaji u sahihu od Ibn Abasa da je Ibrahim a.s. rekao Hasbi Allahu wa ni'mal vekil, dovoljan mi je Allah i divan li je on zaštitnik. Divan li je on zaštitnik vidimo da ova prva verzija malo liči onome čemu su sklone sufije. Hasbi min suali ilmuhu hali Znači ovo je lijepo sklopljeno i rečeno. Kaže dovoljno mi je to da ne postavljam pitanje, to jest da ništa ne tražim, dovoljan mi je onaj koji zna moje stanje. Kaže Ibn Abbas, Ibrahim selam je rekao ove riječi kada je bačen u vatru A također i Muhammed sallallahu alaihi wasallam je rekao ove riječi kada? Ko se sjeća? قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل kada su im ljudi rekli drugi ljudi su se protiv vas iskupili sjedinili pa im je to još više povećalo njihovo vjerovanje i rekli su وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ ni الْوَكِيلُ dovoljan nam je Allah i divan li je on zaštitnik. Također prenosi se jednoj predaji da je Džibril a.s. rekao imaš li kakvu potrebu pa je rekao emma i lejkefela što se tiče tebe ja ne ja nikakve, nikakve potrebe. Ovo prenosi imam Ahmed, imam Ahmed i drugi. Znači, ova predaja se može uzeti kao ispravna. Znači da je dok je on letio u zraku, navodi dok je ispaljen sa onoga katapulta, rekao imaš li ti kakve potrebe Ibrahime, pa je Ibrahim a.s. odgovorio emma ilejke što se tebe tiče, što se tebe tiče, i zato on ja nikakve, nikakve potrebe. Zatim Halil Ibrahim a.s. je molio svoga gospodara i poznato je znači za Ibrahima mi sve ovo navodimo radi argumentacije radi argumentacije da je dozvoljeno i da je utemeljeno tražiti isključivo od Allaha subhanahu wa ta'ala navodi se za Ibrahima a.s. da je molio Allaha subhanahu wa ta'ala to spominje u Kur'anu na više mjesta pa kako je onda mogao da govori ovo što je već navedeno u ovoj neispravnoj batil predaji hasbi min suali ilmuhu bihali. Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji sve zna. On je naredio ljudima da ga obožavaju, da se oslanjaju na njega, da samo od njega traži. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je sve ove stvari, dovu, oslanjanje, to je se pouzdanje, učinio povodima da dođemo mi do nagrade. Allah subhanahu wa ta'ala je mogao i može i to je u njegovoj mogućnosti da nagradi svakoga prema njegovim zaslugama ili kako je Allah subhanahu wa ta'ala već to odredio. Ali kada Allah subhanahu wa ta'ala traži da se čini dova, to je učinio povodom da bi stekli, da bi stekli nagrade. Allah subhanahu wa ta'ala je tako odredio. I da bi se mogao i da bi se odazvao onima koji ga moli. Allah subhanahu wa ta'ala zna sve stvari onakvima kakve i jesu. Bez obzira znači što on zna i što poznaje ove stvari, što poznaje detalje i što poznaje postupke ljudi, kakvi će biti i prije dove i poslije dove, propisano je da se traži od Allah subhanahu wa ta'ala upravo radi ove mudrosti da bi on nagradio one koji zaslužuju nagradu i da bi udovoljio njihovim potrebama i da bi se odazvao onima koji ga moli od njega traži. Allah subhanahu wa ta'ala znanje da je neki čovjek u potrebi, da je neki čovjek pogriješio, nije u suprotnosti sa teobom i traženjem istikfara. Allah subhanahu wa ta'ala traži i naređuje da se čini dova, naređuje druge povode kojima se izvršavaju potrebe. Kao što nam je naredio ibadet i pokornost, a putem ibadeta i pokornosti se zadobija počast od Allaha subhanahu wa ta'ala. To jeste sada može da se postavi pitanje zašto čovjek da radi kada mu je sve već određeno, kada u svome srcu jel, ona, ima iman, kada ima vjerovanje. Koji je onda smisao obavljanja namaza, upućivanja dobija Allahu subhanahu wa ta'ala i tako dalje i tako dalje. Kažemo smisao toga jeste da Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas ove stvari, a te stvari su povodi da se zadobije počast od Allaha subhanahu wa ta'ala i da se zadobije nagrada i da se usliša našim dovama. Nekada rob, kaže Sheikh Islam ibn Taymije, možemo biti naređeno u nekim vremenima i u nekim okolnostima nešto što je bolje od same dovi. Kao što se navodi u jednom hadisu, men šegalehu zikri an meseleti ataituhu efdale ma uti ilin onaj koga zaokupira spomen moj, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, koga zaokupira moje spominjanje. Tako da ne traži od mene, tako da me znači ne moli za neku ovu potrebu, ja ću mu dati bolje od onoga što dajem onima koji od mene traži. Znači da se čovjek zaokupira samo zikrom, spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala, a zaboravi na svoje odunjalučke potrebe u spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će mu subhanahu wa ta'ala dati bolje nego što daje onima koji ga mole za dotične stvari. Koji ga mole znači za konkretne i dotične stvari. Također u Tirmiziji se od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve spominje da je rekao men shagalahu qira'atu qurani an zikri wa mas'alati a'taytuhu afdala ma uti as koga zaokupira učenje Kur'ana u odnosu na moj spomen i traženje od mene, ja ću mu dati bolje nego što dajem onima koji traže, koji mole. Znači, kada čovjek bude zaokupiran Kur'anom, učenjem Kur'ana u odnosu, po ovoj predaji u odnosu na zikr, obični zikr i upućivanje dove za ovo dunjalučke stvari Allah subhanahu wa ta'ala zbog te njegove zaokupiranosti Kur'anom ćemo dati bolje nego što daju onima koji direktno i konkretno traže određene potrebe kaže imam termizi da je ovaj hadis Hasan Garib najbolji, e, draga braćo, ibadet od tih tjelesnih ibadeta jeste namaz. U namazu imamo i to jeste učenje, imamo zikr, imamo dovu. Ali sve ima svoje mjesto i sve je određeno. Naprimjer na kijamu, to jeste na stajanju, poslije istiftaha, ulaska u namaz, se uči Kur'an. Na ruku i na suđudu, to jeste na ruku i na seždi, je zabranjeno učiti Kur'an. Ali se naređuje da se čini tespih i da se spominje Allah subhanahu wa ta'ala. Znači nije dozvoljeno učiti Kur'an na ruku i na seždi. Zatim na kraju namaza naređuje se čovjeku da uči dovu, kao što je vjerovjesnik sallallahu wa učio dovu na kraju namaza i narađivao drugim ljudima to Vama je poznata svima ta Također učiti dovu na seždi je lijepo i to je naređeno. Dozvoljeno je učiti, e sada, sve ima svoje mjesto. Želi da kaže šehol te nije. Dozvoljeno je učiti dovu i na stajanju. I na stajanju je dozvoljeno kada se uči Kur'an. Pa također i na ruku. Iako je samo učenje kirajet Kur'ana i zikra koji je propisan u ovim okolnostima, iako je to bolje iako je to bolje. Želi se reći, znači šehol islam Ibn je želi ovdje posebno da naglasi, da kada rob moli svoga gospodara za određenu potrebu koja je utemeljena, to je lijepo i to mu je naređeno. A zatim je šehol Islam spomenuo također ovu dovu Halila Ibrahima a.s. koja je spomenuta u Kur'anu koji je molio za sebe a molio je i za svoje potomstvo. Molio je za sebe i za svoje potomstvo. Sa ovim smo završili ovu temu, a sljedeći put ćemo govoriti o propisu moljenja i traženja od stvorenja. Znači moljenja i traženja od stvorenja. Tako da jedan čovjek traži od drugoga čovjeka. Nešto više proširenija ova tema u odnosu na ovu večeras koju smo rekli. O ahiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين